زاكيا طيبا وقارا يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على Popustili su vjeri, povukli su se, neki su se uplašili, neki su otišli u zabludu. Nakon što im je istina postala jasna, počeli su, dali su prednost svojoj mudrosti, jer među braćom imamo i tekako, i tekako inteligentne braće, ali ta inteligencija ga je odvela, odvela u zabludu. أقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة أنس الإذلال وقاما Ljudi, auzu billah, iz straha od Allahovog tebar tela neprijatelja ne smiju više da izađu na ulicu. Ne smiju da pričaju, ne smiju da pozivaju, a samo se setite kako su nekada ljudi pozivali javno. Isto ono što ste juče radili. I to je dakle bilo normalno za neku braću. Pa su onda došla neka braća i počeli da nam govore nemojte to raditi, nije to put mudrosti, nije to ispravno, nije. I sve je to vallahi razlog popuštanja dakle u vjeri. كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين Ako ti budeš kukavica, ako ti budeš slabić, ako ti poklekneš, onda će oni to misliti o svima nama.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 Da pokažemo Allahovim te barek vetala neprijateljima da smo mi ipak zajedno pored svega onoga što da dakle što nas nalazi od od od od musibeta i pored svega onoga e, sa čime oni pokušavaju da nas uplaše ubistvima, proterivanjem, zastrašivanjem i tako dalje i tako dalje. Alhamdulillahi rabbil alamin da vas Allah nagradi i to je inshallah te barek vetala jedan od znakova vaše hrabrosti, dakle ono ako se sećate juče koje je prisustvo predavanju, kada smo govorili šta znači hrabrost u islamu i da islam, dakle, da, da, da, dakle niti din, niti dunija ne može da, da opstane bez hrabrosti, dakle, bez hrabrosti. I ako kažemo, ako je to svojstvo, dakle, hrabrost, ako je pohvaljena čak i kod nevernika, kod kafira i kod mušlika, onda je mu'min najpreči da bude hrabar i da se ne boji kada se Allahu te baritele radi, da se ne boji nikoga, la haule vela kuvete, ila billah Mi ćemo danas s Allahom te baritele dozvolom ukratko, dakle se nadovezati na ono što smo juče rekli, pa ćemo govoriti o jednoj stvari koja je, inshallah taala bitna s obzirom da sam pričao sa braćom, dakle o njihovim, e, dakle, iz mjesta, jel, odakle dolaze, o njihovim džematima, o braći našoj koju znamo po hajru, koji su se nažalost dakle u mnogim stvarima promijenili jel pa su popustili u vjeri i dakle ovo je jedna opasnost koja nam i te kako prijeti svima nama vallahi a to je šta to je popuštanje u vjeri zbog toga sam volio danas sa Allahom te barek tada dozvolom da e, progro, progovorim o, e, o tebatu dakle o čvrstini a, i postojanosti na Allahovom te barek putu i kada kažem na Allahovom putu onda ovo ulazi svako djelo koje dakle, koje se tiče rada za džemat. Kada kažem džemat, ne mislim samo, dakle, džemat, dakle, neku određenu džamiju u nekom određenom gradu, već mislim na ehli sunne vol džema. Dakle, na našu braću, na svakom mjestu u svijetu. Čovjek koji sebe ne smatra članom tog džemata, ehli sunneta vol džemata, takav čovjek je izgubljen. Takav čovjek je novotar, takav čovjek je sektaš. I mi sebe smatramo tim, dakle, svetski džemat dakle džemat, dakle na nivou cijelog dunjaluka, ehli sunne vel džemat. Svatate ovo barek Allahu fikum, bez obzira o kakvoj e, naciji se radilo ili boja kože ili kojim jezikom pričali, svi mi imamo istu akidu i svi imamo isti cilj. La haule vela kuvete illa billah. Na početku e, iltizama, dakle kako se kaže iltizama, prihvatanja vjere ili praktikovanje Allahovog tevarkala dina, vidimo da su naša braća, da su šababi i tekako, maša Allah, žestoki i, i, i hamasni i, dakle, maša Allah. Međutim, nakon određenog vremena vidimo kako popuštaju vjeri. A? I Allah je žalosno je kad vidimo da je da brat naredi svojoj hanumi la haule vela kuvete ila vila da skine nikab. Nakon toliko godina sabura, dakle podnošenja uvreda i tako dalje i tako dalje. On dođe naredi ženi da skine nikab ili on sam nakon toliko godina nakon što su ljudi upoznali da je ova brada dakle ovo je samo banalan primjer ima preči stvari o brade u to nema ni malo da nam ne bi neko rekao vidi ovi što pametuju samo pričaju brada i kraćenje odjeće i nikab dakle to su samo primjeri zašto zato jer su ove stvari vanštinske ljudi auzu bila i straha od Allahovog te baritela neprijatelja ne smiju više da izađu na ulicu ne smiju da pričaju ne smiju da pozivaju a samo se setite kako su nekada ljudi pozivali javno, isto ono što ste juče radili. I to je dakle bilo normalno za neku braću. Pa su onda došla neka braća i počeli da nam govore nemojte to raditi, nije to put mudrosti, nije to ispravno, nije. I sve je to vallahi razlog popuštanja dakle u vjeri. Popustili su u vjeri, povukli su se, neki su se uplašili, neki su otišli u zagodu. Nakon što im je istina postala jasna, počeli su, dali su prednost svojoj mudrosti, jer među braćom imamo i tekako, i tekako inteligentne braće, ali ta inteligencija ga je odveda, odvela u zabludu. Jer kao što kaže šehr Islam ibn Tejmije, tri su stvari koje čovjek, ako i ne bude imao kod sebe, nikada ne može biti dobar mu'min. Ne može biti mu'min uopšte, a kamoli da bude dobar vjernik, la haule vera kuvete ila bila. Prva stvar jeste da čovjek radi ono što mu je naređeno. Dakle, da radiš ono što ti Allah te vrtela naredio i njegov poslanik. Bez obzira da li ti to razumio ili ne. Bez obzira da li razumiješ zašto ti Allah naredio. Dakle, Allahov poslanik ti je naredio da radiš neku stvar. Nije te niko pitao razumiješ ili ne. Naredio ti je da radiš i ti moraš da radiš. Druga stvar, kaže šehe Hulistam ibn Temije, jeste terkul mahdur. Dakle, prvo je el amelu bil ma'mur, a drugo je terkul mahdur. Da ostaviš ono što ti je zabranjeno. Allah ti zabranio da radiš to i to, postanik alaihi salatu wasalam ti je zabranio da radiš to i to, dakle nemaš pravo da pitaš zašto, ili ja to ne razumijem, zašto me, to te niko ne pita. Naređeno ti je da radiš to i to, zabranjeno ti je da radiš to i to, kloni ga se. I treća stvar jeste rida bil maqdur da bude zad, zadovoljan s onim što ti Allah te barek vetala odredio. Naredio ti je da obavljaš namaz. Bez ti ćeš obavljati, obavljat namaz a Allah će ti presudit, odnosno odredit će da te na tom putu obavljena namaza zadesi neki musibet. Moraš da budeš zadovoljan. Ti hoćeš da klanjaš, šef će ti izbati iz posla. Ti si zadovoljan s tim. Ti hoćeš da se pokoriš Allahu, žena će te napustiti zbog toga. Ti si zadovoljan s tim. Allah te barek tada ti je naredio da se odrekneš onih ljudi koji te pozivaju u džehennem. Ti si se odrek od njih. Znači nemaš više ugleda među ljudima. Dok si bio sa njima, ljudi su te poštovali, onaj ti jel, pomagao financijski te pomago, onaj drugi te financirao tvoje školovanje, i tako dalje, i tako dalje. Ti si, ljudi pozivaju tu džahenem, slatate ovo barek Allah fikum. Allah ti naređuje nemoj da im se približavaš. Wala terkenu ila ladine zalemu fetemesekumu nar, ne približavajte se onima koji su zulmu učinili, Dakle, koji prko se Allah i njegovom poslaniku, pa da i vas zajedno sa njima pečevate, i ti kažeš, vola i neće ta, tamo, dakle, postoji mogućnost da će svakog trenutka se spustiti Allahova kazna. Zbog toga sam se ja udalio od njih. Čim si se udalio od njih, nemaš više one podrške na Dunjaluku koje si prije imao. Ali ti si zadovoljan sa ti. Ljudi te ispituju na granici dođeš na istom te pegla 4-5 sati, pored tebe vidiš prolaze kjafir i auta prolaze, a ti stojiš pored puta, pa ti on kaže, idi zađe napolje. Ona vetar puha ispod onog mosta, a tebi hladno. Allahu ekber. Pa kažeš, zašto ovo? Ne. Allah je tako odredio i ti si zadovoljan sa Allahovom odredbom. Svatate ovo bare kalafikum. Dakle, moraš da radiš ono što ti je naređeno, da se kloniš onoga što ti je zabranjeno i da budeš zadovoljan sa svim onim što te zadesi na ovom putu. To je pravi iman. Allahu ekber. Sada te ovo barek Allahu fikum. Kada govorimo o dakle, sebatu, o čvrstini, onda se misli da čovjek ustraje na putu upute. Je tako? Da čovjek ustraje na putu Kur'ana i Sunneta. To znači, znači čvrstina. Dakle, kada do tebe dođe nešto, dakle, neka naredba od Allaha ili njegovog poslanika, dakle, osnova te naredbe jeste da je šta? Da je obađiv, tako? Al amr jekta di uđub naredba za sobom povlači obavezu. Allahov poslanik sveme dođe sad, zamislite tako vam Allah. Allahov poslanik sveme ulazi u Meku na svojoj jahalici kada su oslobađali Meku od širka. Allahov poslanik sveme ulazi u Meku spognute glave tako da njegova brada dodiruje sedlo njegove jahalice. I on ti dođe i kaže ti muslimane pusti bradu, a krati brkova. Bil to značilo kod tebe, pa vidjet ću, razmislit ću ili bi rekao Allaho poslaniće sve što ti kažeš, dao bi za tebe i oca i majku. Bi li tako postupio ili bi rekao pa možda ne znam, vidjet ću, razmićit ću žena, problemi, babo, šef, firma, granični prelazi. Ne, nego čim bi ti Allaho poslaniće me to rekao, ako bi mu se suprotstavio, postoji mogućnost da bi te zadesio da bi, te, da bi te zadesila kazna od Allaha te barektala. Ako se seće ova braća koja su bila na predavanjima, kada je čovjek, dakle, čovjek je jednog sahabiju ubo u koljeno. I on je došao Allahovom poslaniku i rekao je Allahov poslaniče, želim da izvršim odmazdu, da mu vratim. Pa Allahov poslanik je rekao, sačekaj da, dok ti zazdravi noga. Pa je on opet došao i rekao, Allahov poslaniče, želim nije da htio da posluša savjet Allahovog poslanika ili naredu Allahovog poslanika. Allahov poslanik je rekao u redu, dovedite tog čovjeka da i njega ubodemo u nogu, isto kao što je on tebe ubo u nogu. Međutim, ovaj kasnije njegova noga je zarasla. Dakle, zar, zaliječila mu se rana A onaj prvi koji je prkosio Allahovom poslaniku, koji je ipak tražio i ustraje u tome da, da, da se osvijeti, mada mu je Allahom poslanik rekao, sačekaj da ti zazdravi rana. A? On je došao i rekao, Allahov poslanik, ostakatio sam. Dakle, ova rana se proširila tako da mi se... Dakle, proširila se rana i noga mi je upropaštena. A onaj kome se ono svetio, noga mu razdara tako da ništa nije bilo. Kaže Allahov poslanik, zar ti nisam rekao da to ne radiš? Zašto sam ti, da ti nisam savjetovao da se ne svetiš, da sačekaš, a nisi htio da poslušaš moje, šta, moj savjet, pa te Allah udalio. Sada to bare kalafiku. Dakle, pojete samo da slušaš tvoga poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, i u tome je selamet. Ako te na tome putu zadesi da budeš ubiven, na primjer, ili da budeš zarobljen, ili da te pendrekom izlupaju po, po leđima, je tako? ili da te napusti tvoja voljena draga Hanuma, ili da te babu istera iz kuće, ili da te tvoji prijatelji sa kojima si nekad slavio novu godinu ko ovi juče, da te oni napuste na, na tome putu, moraš da budeš zadovoljan s tim. Jer tako vam Allaha, zar nije bilo boljih koji su bili od nas milion puta bolji, kakve su oni sve musibete doživljavali, ali nikad nisu poklekli. La haule vela kuvete illa billah. La haule vela kuvete illa billah. E, što se tiče ovog, ove čvrstine na Allahovom tebarek tala putu, mi smo rekli, dakle, ta čvrstina može da bude na mnogim poljima. A? Može da bude čvrstina u davi, može da bude dakle, čvrstina u ibadetima, da čovjek ne popusta, može da bude čvrstina u žihadu u svakom slučaju, jer čovjek koji nije čvrst, ne može da se dakle, priključi ovom džihadu kojeg mi danas dakle, na našem terenu vodimo, a to je džihad dave, i pojašnjavanja ljudima vjere onaka kakva jeste, nekakve nevjernici dakle, prikazuju na, na, na televiziji, niti onakvom kako novotari žele da je prikaz, prikažu, svatate, a? već onakva kako su joj prikazivali ashabi Allahovog poslanika Ridvanu Allahi Alihim i oni koji su ih slijedili do sudnjeg dana. <clears throat> Spominje Allah te barek vetala skupinu mu'mina pa kaže, dakle, prenosi nama kako su oni postupali. A? I kako su šta su oni govorili kada su se našli u nekom problemu, kada su se sukobili sa Allahovim te barata neprijateljem. Dakle, opasno je, nisu popustili u smislu da pobacaju oružje, da pobacaju gelabije, da pobacaju brade, da pobacaju sunet i da se sakriju. Ne, ne već su govorili Rabbena, Rabbena gfir lana dhunubena wa israfena fi emrina wa sebit akdamena. Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe wa israfena fi emrina Kajfeno tržim haza. Kako ćemo ovo prevesti? Olakšaj postupcima naša. Jeste, i olakšaj, dakle, u našim postupcima, u sebit akdamena i učvrsti naše stope. Dakle, znamo da je opasno. Svataš, on, čim dođeš na granicu, on ti uzme pasoš, tamo ga kopira, je tako? I zapišete i eventualno te stavi, jel, stavi ti broj taj, taj. Ovo je jedan od ovih u Bosni koji prave probleme, odnosno jedan od ovih koji neće još da se integrišu jel, u sistem. Svata, a, koji izazivaju mržnju, koji i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom ti si zapisan. Imaju tvoje ime, hoćeš li se ti povući? Ako se povučeš, nakon što ti je istina postala jasna, Allah te bareke tala će spasiti mu'mine, a tebe koji si se povuku i zavuku u miši rupu, iskopat ćete nevjernici i zvadit ćete. Pa će, ali ja imam sam, ima ništa. Ne, ne, ta, ti si isti koji oni. Allah i tako je danas. Oni koji su hrabri ime Allaha te barakala. Oni koji se pokoravaju Allahu i poslaniku i koji slijede uputu, Allah te barakala ih štiti. Wa kana hakan alejna nasr mu'minin. Dakle naše obećanje je, dakle naše, dakle naša obaveza je šta? Da pomognemo mu'mine. Allah će pomoći mu'mine. Wallahi bez imalo sumnje. A onaj koji se uplašio i koji je popustio u vjeri radi dunjaluških slasti ili radi svoje radi svoje kukavičluka, jazim bila, ja, njega će iskopat nevjerice ta, ta, dođi vam, dođi, ti si ti se samo sakrio, ko što kažu u Austriji spavač, jel dakle on čeka svoju priliku da napravi njega hote. Ove koji su izašli na ulicu da ljudima pokažu da kažu ljudi ovako to treba da izgleda. Ovako su izgledali asabi. Dakle, ne govorim samo o vanštini, to vam je pos... dakle, jasno, vi ste, hamdulillahi, rabil alemin, dakle, svesni toga da ne govorimo o vanštini, a? već govorimo, dakle, o ahlaku jednog mu'mina, o ibadetu jedno, jednog mu'mina. Sada to barek Allah. Alhamdulillahi rabbil anima. <clears throat> dakle, kada dođu problemi, onda je obaveza mu'minu da se vrati Allahu i da moli Allaha da ga učvrsti, da mu da svoju podršku, a nikako da popusti ili da počne da, pro, da proračunava nešto da, da, dakle, kako se kaže to, da koristi logiku, pa da kaže možda bi ja mogu ovdje napraviti ovo, možda bi... Ne, opasno je bojište, dakle, ta strah, dakle, do nekle prirodne, tako? ima mogu, dakle, je tako? Ha? Traži od Allaha te barek tada podršku i moli ga da te učvrsti, nemoj nikako da popustiš, a? I da se vratiš stopama, jer to vraćanje stopama na kojima si bio, možete kako da znači riddet. Sataš, toliko su te prepali kafiri da si ostavio din. Ostavio si namaz. Toliko su te prepali da si se odrekao od svoga poslanika wa jazim billah. La haule ve la huvete illa billah. Vi znate da nevjernici nama stalno prebacuju da smo mi teroristi, da smo mi ekstremni. Međutim, kad pogledamo u Bibliju, videli smo ko ih je naveo da kolju muslimane u Bosni nedavno. A? Biblija. Videli smo ko ih je naveo da kolju muslimane krstaši kada su klali muslimane u Palestini. A? Kada su klali... Sve ih je navela njihova iskrivljena knjiga gdje navodno kaže Musa svome narodu uđite u taj taj grad Nemojte da pokazujete niti milosti, niti sažaljenja. Poubijajte svakoga, i staro, i mlado, i muško, i žensko. Sve ih pokolite i napunite avlije mrtvima. Tako su, dakle, oni postupali u Bosni, zar nije tako? U Jeruzalemu kad su upali, ulice su bile, dakle, pune krvi. Dakle, kopite njihovih konja su plivale u krvi. Dakle, zbog ovog. Kaže, dođe Musa, i vide dakle svojih 12.000 vojnika a? naredio im je da poubijaju sve ali oni su poubijali samo muškarce dakle odrasle i djecu samo muške osobe odrasle i djecu a? Muš, dakle ljude i dječake a ostavili su žene na miru pa se Musa Mozes ra, ra, a, se rasrdio toliko ko vam je dozvolio da ostavite žene u životu? sve ih poubijajte, a djevice uzmite za sebe. A? Ko je terorista? Ko je krvolok? Vampiri su oni pravi, vallahi. A? La haule vela kuvete ila bila. Mu'minu se to nikad ne bi desilo. Mu'min u istoriji tako vam Allaha se zapamtili da je muslim mu, da je muslim masakrirao nekoga, da je ubio. Ne, وما arsalnake illa rahmeten lil, lil alamin. A nismo te poslali osim kao milost ljudima. Dakle, milost. Is, alaih selam, navodno, Jezus, alaih selam, navodno kaže svako onaj koji nije zadovoljan da mu ja budem kralj, dovedite ga predavnom i osjećite mu glavu. A? Sve ovo stoji u Bibliji. Koja je, dakle, ova zvanična njihova Biblija. La haule vela kuete ila bila. Isus kaže, dovedite ljude predavnom, kogod neće da mu ja budem kralj, osjetit ćete mu glavu. Ne. Što tako radi i ovi što pri, vole kralja da im se vrati. odakle on u eksilu nego u Francuskoj, jel? A? Kogod neće da prizna kralja, srećite Turčin u glavu. La havle vela kuvete, ila bila, nam. A sve ovo ne smije da nas uplaši, la havle vela kuvete, ila bila, već moramo da molimo Allaha te barek letala. Čvrstinu, kaže Allah te barek letala, ja i heledine amenu, iza lahitum fiatan fasbutu o vjernici, kada se sretnete sa nekom skupinom, dakle nevjerničkom, onda budite čvrsti. Dakle, ovaj ajet, iako je objavljen, dakle, u suren fal, iako je objavljen vezano za, za borbu na lahom putu, a? može se također općenito izvući njihov propis. Kada se god sretneš sa nevjernikom, onda budi čvrst. Privedu te da te ispituju. Budi čvrst. Moli Allaha da te učvrsti. Nemoj se stajati na svoju snagu, jer la haule vela kuvete ila bila. Nema niti snage, niti moći, niti pomoći, osim Allahove te vratele moći pomoći. Ha? Moli Allaha da te učvrsti i budi postojan, budi čvrst. Sećate se juče kad smo govorili o hrabrosti, kako je Hubeib ibn Adi radijallahu anhu, ha? kada su ga kada su mušici, kada su mu presudili, dakle, smrtnu kaznu u Mekki, kada su hteli da ga, kada su ga nakon toga razapeli i izubadali kopljima i noževima dok nije preselio radi, radi Allahu anhu. Prije toga što on rekao? Hoću da klanjam dva rekiata. Pa je, dakle, uveo ovaj sunnet, dakle, šehida, a? da klanjaju dva rekiata prije ubistva laha ule vela kuvete ila bila. Šta im kaže? Kaže, tako mi je laha, da se ne bojim da kažete za mene da sam kukavica, odnosno da su muslimani, vidi koje su kukavice, oduljio bi u namazu. A zbog toga nisam htio da oduljim u namazu, jer sam se brinuo o muslimanima. Ako ti budeš kukavica, ako ti budeš slabić, ako ti poklikneš, onda će oni to misliti o svima nama. Reći ovi muslimani, smakva, kak ja Zbog koga? Zbog tebe, zato što si ti slab. Zbog... Ne smijemo da budemo takvi, nego moramo da mislimo na našu braću. Muslimani su jedno tijelo. Sadate, jedno tijelo, udariš se čekićem po prstu, sve te boli. Svataš, osjećaš, dakle, jedan dio tvojeg tijela, ako osjeća bol, to se odrazi na, na, na, na cijelo tvoje tijelo, jel tako? Isto tako je sa mu'minima. Ako negdje neka rana u islamskom umetu peče i boli, to mora da boli tebe. Jer kao što kaže Allah, posljed nam ko se, dakle, ne, ne, ne brine za stanje umeta, on ne pripada ovom umetu. Dakle, ne interesuje te ovaj umet, ne interesuje te muslimani. Ne voliš da se sretneš s muslimanom. Tako vam Allah koliko ima tih pametnjakovića, eto da kažem, braći Allah ju putio, koji su dojuče, maša Allah, kada ga vidiš, posjećate ko da je sa tora bora sašo. A? Kada te sretne, zaobilazite. Ovo su oni žešće, još nisu oni dašli pameti. Jo, vidi kakvi su, vidi, oni misle da smo mi u, da živimo u ne znam kojem 15. vijeku. Svatate? Svatate? Zar, zar to nije sramota? Allah je uputio. A? To je, na, na, sa jedne strane je to izdajništvo, valahi. Izdajništvo, dakle, kukavičluk i ljubav za Dunjalukom navela je, dakle, da, izda, da, da, da ostave svoju braću. Svatate ovo, bare kalafiku. Međutim, jednom mu'minu nikad to ne smije da se desi. I neka oni znaju koji su nas ostavili na cedilu, da mi njih nikad ne bi ostavili na cedilu. Čak ako bi opet došao Allahov neprijatelj da ih napadne, mi bi stali na njihovu stranu da ih branimo. Jer je to uloga jednog mu'mina. I vallahi... Uvijek, dakle, se, čovjek sebe treba da stavi u tu ulogu, u tu poziciju, da ne budeš kadija među muslimanima. Već da budeš muslih, onaj koji miri ih, koji e, popravlja njihovo stanje i koji ih brani. Dakle, da budeš ti, ko što reče e, brat ko je rekao to od, od, od vas dvojice bare la fikum da bude da bude musliman da kle vojnik na Allahom te barak tala putu da budeš na usluzi muslimanima kada traže tvoju pomoć da budeš tu da im pomogneš la haule vela kuvete illa billah Hasbunallahu Allahu nimi <clears throat> la haule vela kuvete illa billah prenosi se da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme molio da kle Allaha čvrstinu dakle, u trenucima, vi znate kako se, dakle, odigrala bitka na, na, na Hendeku, kada su se sakupili keafiri, mušici, kršćani, židovi, pa su okolili Medinu. Allaho, posle sveme je lično, dakle, učestvovo, nije poput današnjih ovih taguta i njihovih pomagača sedeo i pio kahvu, dok ovi drugi se prljaju, već on lično, dakle, kopo zemlju, sallallahu alaihi ve selleme tako da je na njegovom, dakle, stomaku bilo, dakle, prašine i pijeske i zemlje, Ha? Pa i on, sallallahu alaihi ve sellem, u tom trenutku, dakle, kada je bio, dakle, sav prašnjak od, od kopanja i od znoja, govorio bi, govorio bi sallallahu alaihi ve selleme, leula ente mehtedejna, da nije tebe, dakle, o, o Allahu, nikad se mi ne bi uputili, dakle. Ti si taj koji daje uputu. Allah je taj koji daje uputu i svoje milosti. I odvorite u zabludu i svoje pravde. A? Felema zagu je zagalahu kulubehum. Kada su se oni, dakle, odlučili jel da krenu pogrešnim putem Allah je skrenuo je tako nije dakle moguće Allah te bare tada koji je pravedan a te bare ke tala ti hoćeš uputu ti hoćeš pravi put Allah da te ostavi da strljaš nije Allah te barek tada to je ružno mišljenje Allahu gospodaru nebesa i zemlje ako ti, ti hoćeš pravi put a iskren si ne znaš ništa subhanallah kao što mnogi od nas nisu ništa znali Ništa nisi znao. Mislio si da je Darwinova teorija o, o, o, o, o, o dakle, da, je teorija evolucije da je ispravna. Mislio si da je to izlaša, izašla, sad ja znam, žaba iz vode, je posle je krenula da traži sebi hranu, pa se popela na drvo, pretvorili su majmune. <laughs> Pa kad više nije bilo na drvetu hrane, on sašao dole da traži nešto, s obzirom da je hodio na četiri noge, morao je polako da se ispravlja i postao čovjek. Svatate to, barekala fikum. Dakle, mnogi su to vjerovali. Ali Allahova milost a, prema čovjeku jeste da ga uputio. Ništa on nije zaslužio. I mi ja se ništa ne zaslužujemo. Svatate ovo bare klofikum. Allahova uputa je samo, dakle, uputa ova koju imamo je samo čisto Allahova milost prema nama. Svatate, da ne bi neko rekao, ja sam bolje od tebe, ja znam bolje, ja imam više znanja, moj ibadat je ljepši nego to, ja sam bio u džihadu, ja sam... Ne, sve je to samo Allahova milost. Ne budeš ti zahvala na tome, Allah će te okrenuti u jednom dana. Svatate? Svatate ovo, barek Allahu, tikum. Zatim kaže Allah, te barek tala, wala tasaddaqna, wala salajna, niti bi mi udjelivali na Allahovom putu, niti bi klanjali, dakle, da nije tebe o Allahu. I mi isto to kažemo, da nije Allaha, te barek tala, koji nas je uputio, a? niti bi mi udjelivali na Allahovom putu, niti bi klanjali. Dakle, to je Allahova milost i hvala Allahu, te barek tala, na tome. Na? Dakle, kad kažemo, dakle, moramo da budemo Allahu zahvalni, u to nema ni malo sumnje. Svakog trenutka našeg života. Ha? Kaže Allah, te barek utala, wa in šekertum le ezidenekum. Budete li šta? A zahvalni, samo ćemo vam povećati, dakle, tu vašu blagodat koju smo, koju smo vam dali. Kažu mu fesiri, rahimahum Allahu kada neko ima nešto što voli, što mu je drago, a to je bez imalo sumnje na broj jedan A? Možda i poviše toga jeste ova uputa. A? Da si sljedbeni Kurana i Suneta. Ako ima neko nešto što mu je Allah dakle, podario, što voli, što mu je drago, a? i ne bi nikada volio da to izgubi, neka Allahu te bare tela zahvaljuje na tome. Sve dok budeš Allahu zahvaljivao na tome, nikad ti to Allah oduzeti neće. Svatate, zbog toga treba Allahu na prvo mjesto zahvaljivati na, na ovoj uputi Allahu Ekber. Svatate, jedan mu'min ima braću, ima li kafir braću? Ne, tako mi Allaha nema braću. Već se oni bore zajedno radi interesa. Svatate, oni zajedno su, ti vidiš da su zajedno oni kobajagi, ali oni ne zna se ko koga više mrzi. Međutim, kod mu'mina to nema, jer mu'min zna, mi ćemo sutra doći kod Allahovog poslanika sveme na njegovom haudu i zajedno ćemo piti sa hauda Allahovog poslanika, a onda ćemo zajedno ući u dženet. Svatate? Ko vraća. Međutim, kod kafira to nema, nema za njih dženeta. Svi će u džahennem, vallahi ladim. Svatate ovo barek fikum. Ova skupina koja će doći kod Hauda, kao što vam je poznato, doće skupina i mele, meleci će ih rasvjerat. Neće im dati da se priđu, da priđu do, do, do izvora ili do jezera Allahovog poslanika sveme. Dakle, koje nije u dženetu, već je na mjestu gdje se, dakle, polaganja računa. Dakle, Haud je asten jezero u koje je se uliva e, keuser. A? Dakle, rijeka koja teče iz dženeta i uliva se, dakle, u taj haud. Svatate ovo, bare fikum. Novotari, fasici, murtedi, munafici, svi će oni biti rasrenati sa toga. Pa će Allah posle se reći, moji, to su moji prijatelji, oni su, dakle, iz mog umeta. Ne znaš ti što su oni radili nakon tebe. Ne znaš ti da su oni nakon što im je istina postala jasna, skrenuli s pravog puta. Ne znaš ti da su oni više bojali nevjernika nego Allaha te bareketala. Ne znaš ti da su oni svoju braću ostavili na cjedilu? Ja? Ne znaš ti da su oni zamijenili sunet sa novotarijama? Pravu akidu sa akidom kufra i širka? Ja? Umjesto da, da im je ljubav i pomaganje bilo mu'minima i muđahidima i muvehidima, oni su stali na stranu taguta i kafira. Ja? Postali su izdajice, postali su la haule vela ila bila molim Allah te da nas ne učini od tih nego da nas učini od onih sa kojima će Allah uposlati nam biti bit ponosan to je dakle ona skupina I ovo je dakle dobra vijest i molim Allaha da budemo mi od njih. Kada je Allah poslanik se sveme rekao o grupi, oni su moja braća. Pa su rekli asabi, Allah poslaniče, šta smo mi? Kaže, vi ste moja asabi, a oni su moja braća. Svako od njih bi žrtvovao i porodicu i metak da bude sa mnom. O kome govori Allahov poslanik sa sveme? Govori o skupini, a? pa kaže doće vrijeme kada će biti dakle držanje za Kur'an i Sunnet za uputu bit će kao da čovjek drži u, ruci dakle džemre, dakle onaj žeravicu, jel? Onaj žar, jel? Gorite, pečete, svi te maltretiraju. Ali ti si radostan zbog toga, jer to je dakle put, Allahu ekber. Wallahi, često dakle, spominjem jedan dakle, citat kojeg sam čuo na jednom predavanju šeha Abdullaha Zama Rahima Ulatara, kada govori onima koji ih odvraćaju. Vratite se kući, ostavite to, kanite se čorava posla, ovo ono. A? Pa im on kaže, evo na udu ila eutanina evo nuselimu, zar da se vratimo kućama našim i da se predamo neprijatelju, da kaže šesto predaj se. Ne. A? feke enneke la tedri wala ente ta'lemu ponašaš se kao da ne znaš i kao da nisi svjestan toga fe in kunte la tedri fe tilke musibetun ako stvarno ne znaš pa to je musibet wa in kunte tedri fe musibetu a'damu a ako znaš onda je musibet još gori znaš da je ovo pravi put znaš da je ovo put na kome se gine ginuli su bolji od tebe jedan ashab Allahovog poslanika kao što kažu uh, eh, muhadisi da se pogrešno izrazim dakle, stakvira ne najgori među ashabima, već onaj na najmanjem stepenu od ashaba, onaj koji je na najmanjem stepenu od ashaba, bolji je od svih onih koji su došli nakon ashaba. Dakle, najmanji od ashaba, na najmanjem stepenu, bolji je, dakle, koji je bio u društvu Allahovog poslanika, bolji je od svih onih koji su došli nakon njih. Svatate ovo, barek Allah fikum. Oni su izginuli, Allahu ekber. Oni su bili ubiveni na ovom putu. Oni su bili... Ono što su oni doživjeli, sesti se, zamisli samo Amar kako gleda kako mu umbijaju majku i oca. Svatate? A? Svatate to bare kalaufikum. Oni nisu, dakle, nikad ostavili Allahov poslanika sveme na cedilu ili da pokleku ili kažu Allahov poslaniće, meni je jasno da ovo je pravi put, ali ne mogu ja ovo. Moram ja odo se sakriti u nek, ne, neki buđak, u neki trap. Jel? Kažete li vi trap? Mhm. Jel? Ne? A? Jeste. Ne, nego su rekli Allaho poslaniče, kada je bila bitka na Bedru. Allaho poslaniče, to je bila prva borba. Nije Allaho poslanič bio, dakle, od, od ljudi koji je dakle, prisiljavao nekoga na nešto ili da, da te ono zbio u čošak ko što danas neka naša braća rade, molim Allah da ih uputi. A? Već je, dakle, tražio šta će reći sahabi. Šta su mu rekli Ansarije? Rekli, vallahi, Allaho poslaniče, kreni ti sa Allahom i bereketom, mi idemo s tobom, preko mora mi idemo za tobom. Nećemo biti mi ko židovi, ka telehumullah, kad su rekli Musi, ali se nam, idi ti tvoj gospodar, pa se bite, mi ćemo te ovdje čekati. Sede ćemo mi ovdje i vidjet ćemo ko pobjedi. Ne, ne, go idi ti Allah, poslaniće ćemo, idemo s tobom. Enes Radilano, kada je bilo u, u bici na Uhudu, a? kada je došla vijest da je Allahom, poslaniće nam ubiven. A je rekao, ljudi, šta sedite? Ako je Allah u poslanih sa sveme poginuo, pa zar da mi živimo? Pa neću da živim posle Allahovog poslanika sa sveme. Neću. Allahov poslanik ako je ubijen, onda smo mi najpreći da, da izginemo svi. Dakle, ko je jedan čovjek i da nam to bude, kako se kaže, slast. La haule vela kuvete ila bila. A ne da se uplašiš i da poklekneš i da, i da kada ženi sluša, žena skini nikad, vidi, zapoli se neku kopirnicu, radi, na, na, na, kopiraj papire i to. Je to muško stvar kala fiko? Ili to nije, nije tako mi već je to, dakle, popuštanje u vjeri. To se zove popuštanje u vjeri, neka ga ljudi nazovu kako hoće. Mudrost, to je popuštanje u vjeri. La haule vela kuvete illa bila. Imamo li još vremena da nisam odulio puno? Na. Zatim kaže uh, Allahu poslan se nama Leula ente mehtedejna Da nije tebe mi ne bismo se nikad uputili Ne bi bili na pravom putu Vela ta sadakna Vela salejna Niti bi udjeljivali na, tvome, na Allahovom putu Niti bi klanjali uh, fe, enzil, uh, fe enzil sekinete alejna Zbog toga spusti na nas Miraj A? Uh? Dakle, da se ne uspaničimo, usplahiranost, panika, to je ono što, dakle, ovi koji treniraju borljačke veštine. Kad se uspaničiš i izgubio si. Ne znaš više što radiš, samo čekaš kad i dole. Već moraš da budeš smiren. Zbog toga Allah posljedno moli Allah te vratila smirenost. Situacija je teška. Ljude je strah danas. Samo mu spomenu, tako vam Allaha, spomenimo Amerikanca, spomenimo Britaniju, spomenimo Nemačku i njihovu tehnologiju i pametne rakete i glupe rakete i šta ti ja znam. On se sav prospe. Sav se ima veliku bradu, on se sav... To ti je sunet, subhanala. To je, to je tako. Alhamdulillahi rabbil alemin. Ovaj dunjaluk, zapamtite, nije džennet. Ovaj dunjaluk je siđn. Jer Allah poslan se kaže, on je džennet za kafire. Poslije ovog dženeta, ne zna, ne, nema, dakle, ne zna, jedino džehennem, la haule vela kuvati illa billah. Međutim, za nas mu'mine, ovo ti je siđn. Otidi da živiš u Saudijskoj Arabiji. Alas. Otidi u Bosnu. Otidi gdje god odeš. Ti si habibi ko u zatvoru, jer takav je dunjaluk za jednog mu'mina. A? E dunja siđn u mu'min, u dženetu kafir. Dunjaluk je siđn za mu'mina. Zatvor, gdje god odeš, ne možeš da pobediš iz ove kože. Moraš da se pokoravaš Allahu i poslaniku, a nevernici ti to ne daju ne daju ti. Osim da kreneš putem slobodnih ljudi, da uzmeš, kako kažu, šakra, plavuša, kako daju, dakle, svojim onim... E, E, šakra, dakle... Dikama E, Dikama, da ime šakra, plavuša. Ovo je, sta, ja ću sa svojom plavušom, onda ja. Slobodan čovjek. Niti ko traži vozačku, niti ko traži ličnu kartu, ništa. Ništa, alhamdulillah, net nema za to. Možeš sebe da degradiraš, a da ti držiš. Kako možeš činovi stavila kad zarodiš? Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbi lalim, la havala vela kuvata illa billah. Wathabit, eh, wathabit il-akhdam in laqeyna. Wathabit il-akhdam in laqeyna. Pa zato učvrsti, kaže Allah poslan se nama, zato učvrsti naše stope ako se susretnemo sa njima. Odnosno onda kada se susretnemo sa njima, učvrsti naše stope. Dakle, ovo, ko što rekao smo, važi bez imalo sumnje za borbu, a također važi isto i za davu. Za naš na, način, dakle, džihada na Allahom te barak dela putu. Dakle, dava, a, dođeš na ulicu i ljudi te par puta, onaj te gurne, onaj ti rekne ružnu riječ i ona, i ti kažeš, ma ne bi više izašao da dijelim letki CD-ove, nema tih para. Nikad više neću ovaj, s omladinom na ulicu razgovarati tako. To je normalno, Allahu akber. Treba da budeš vrst. On tebi kaže jedno, ti kažeš, hajra nišala, dođe, ti pojasni vjeru, dođi. Dakle, to ima, dakle, daja ne može svako da bude, mi to znamo. A? Ali obaveza ti je da preneseš ono što znaš. I onoliko koliko možeš, Allah te sigurno ne, ne, ne opterećuje, jel, ne obavezuje preko tvojih mogućnosti. Svata to bare kalafikom. Ali odeš na ulicu da davetiš ljude i dakle, naletiš, kako se kaže to, na probleme, na... Hoćeš ti odmah pokleknuti i reći, neću ja više to da radim? Ne smiješ. Kao što kaže Muhammed Ibn Abdullah Abrahim Ratala, jedan od znakova tvoje, tvojeg jekina, tvoje ubeđe, ubeđenosti jeste da pozivaš ono što si ubeđen. Jer ako ja vjerujem da je to 100% ispravno, vidite Amerikanci šta rade za svoju novu vjeru po imenu demokratija. Njihov novi kufr, njihova nova vjera po imenu demokratija. Spremanje za demokratiju da ode i da, da, bud, da, dakle, da pogine na, na tom putu, subhanallah, u Afganistanu, i Iraku i na drugom mestu. Zbog čega? Zbog demokratije. Jer je ubeđen da je to taj novi put. Da je to taj put. Dakle, prvo je bilo kraljevina. To je, ko se suprostavi kralju, leti glava. Poslije su došli sa nečim što je od toga daleko bolje, a to je komunizam. Dakle, perfektni sistem, životni sistem, nešto sveto. Evo sad kad pitaš demokrate šta je sa komunizmom, E uzu bila nema ništa gore. Ne, proće neko vrijeme, izmislit će oni neki novi sistem. Pa će reći demokratija, ono je bila najveća glupost. Ne, neku novu budalaštinu. I sve tako. A? A musliman ostaje musliman. Njegov menheđ je Kuran i Sunnet. Njegov zakon je šerijat Allaha te barek i na tome on ide. Ne interesuju njega njihovi sistemi. Ali kažem samo kao, kao dakle, uporedbu. Kako je kafir spreman da pogine za svoj dalalet, a musliman nije spreman da izađe na ulicu i da, da doživi da je ljudi, oni su džahili, da su oni mu'mini, ne bi to ni jezijetili nikad. A zato što su džahili, zato što veze nemaju u ovoj, ovom dinu, a? ko reče od braće za onaj neki grad gdje su ranije tu bili sve komunisti. Kaže, ljudi ništa ne znaju. Pitaš ga ko je tvoj gospodar, on, uh, jel Muhammed? Znaš, ne znaju ništa. Dakle, to je dokaz, dakle, nije ni čudo što te napadaju jer da su mu'mini ne bi te napadali. A ti si tu da im pojasni, pojasniš Allahu vjeru i ti si tu da stekneš nagradu svega onoga što će on raditi nakon tebe. Dakle, sve on što bude radio dobrih dijela, harfove naučio, počeo da klanja, otišao na hač, borio se na Allahovom putu, sve što on radi, a ti si sebe njegove upute iša Allahu Teala, a? sve što on radi, sve ide na tvoj konto. Zamislite kakva je to nagrada, Allahu Ekber. A? Uzmite naše daje, subhanallah daje, dakle, na, na, koji su svoje živote dali za, za, za davu Kurana i Suneta? Koliko je samo ljudi primilo Islam preko njih? Koliko je samo ljudi upućeno preko njih? Sećate se, juče smo, na primjer, spomenuli hrabrost, iskrenost i još neka druga, dakle, svojstva. Sva ta svojstva su bila kod daja koji su došli u Bosnu za vreme rata. A? A svi mi priznao to, neko ili ne priznao. Dakle, ja priznajem i vjerujem da je tako, smo plod dave daija koji su, koji su došli da pomognu ovom narodu. Ja? Da li ovaj narod zaslužio bio da mu se pomogne ili ne, to je sa drugo pitanje. Je tako? Ali ovdje je pojenta da su ljudi htjeli da svetlo Islama sija u centru Evrope. Aj, sad isterajte ih. Ratujete sa ekstremistima na Tora Bora, a evo me i oni na Pragu i kucaju je sebe. <laughs> ja? Vi se bijete s njima na bliskom mjestu ko on ti došao i kaže Isus nije Boži sin. Isus je Allahov rob. Alihi selam. Ja? Svatate? A vi se borite protiv njih tamo, oni vam došli tu pred vrata i peglaju vas, masiraju vas. A vi se počete da masirate, oni podnose to i... Jer znaju da im je to odredba. Allah im odredio tako, nema bežanja od toga. I halas. Svatate ovo? Alhamdulillahi rabbil alamin. Vala i često, dakle, stih onaj koji sam citirao, braći, poznat je vama taj stih. Dakle, daja koji se, dakle, ne boje nikoga. Koji su čvrsti na tom putu, ide tim putem. Pa kažu nevjerice mu oči, eruna batšekum heja eruna, وتيشوا واملأوا منا سجونا وآذنا بكل كو لديكم وزيدنا فإنا الصابرون على درب الجهاد لنا ثبات بحمد الله منجي المؤمنين سنمضي رغم ضيق الحال حتى يميز الله منا الصادقين ألا من مبلغ عنا طغاة على أرض الجزيرة حاكمين بأن سيوفنا متعتشات ولن يغمدنا حتى يرتوينا pokažite nam svu svoju snagu koju imate, pokažite, a? I budite toko to ludi i glupi i napunite zatvore nama, a? I mučite nas svom snagom koju imate I dodajte na to, a i mi ćemo, mi ćemo i dalje saburiti. A? Na putu džihada mi smo čvrsti i postojani sa hamdom, zahvalom Allahu ili hvalom u Allaha koji spašava i štiti svoje mu'mine, mi ćemo ići putem, a? koliko god on bio težak i uzak, sve dok Allah među nama ne bude izdvojio one koji su iskreni. Ima li iko da prenese tagutima koji sude na arapskom polostrvu da su naše sablje žedne i nećemo ih vratiti u korice sve dok se ne napiju vaše tagutske krvi. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Barakallahu fikum. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi. Takođe, spomenuću još jednu stvar, inšalav tela, da se ne biste umorili, da vam ne bi postao dosadan. A, a to je, e, se, kad govorimo o sebatu, dakle o, o, o čvrstini na Allahovom putu, jedna i tekako bitna stvar jeste e, čvrstina ili sebat u činjenju dobrih dijela. Da čovjek ne pomisli, ja ću činiti jedno dobro dano, danas krupno djelo i onda ću biti u gafletu nekoliko mjeseci. Pa će opet nešto krupno, maša i sve tako. Ne, kao što kaže Ajša, radijallahu anha, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve e, kana ahabbu dini ilayhi ma dawama alayhi sahibu. Dakle da je naj bolje dakle od vjere ili najbolja vjera ili najbolje vjere, ja? E, ili najbolja djela u islamu su ona koja su kako se kaže ma dawama alayhi sahibuhu e, koji Dakle, koje stalo čini, dakle, on je na, konstantno čini ta djela. Makar ono izgledalo ljudima malo, ali on to stalno, konstantno čini i Dakle, bez obzira gdje je, šta je on to stao, na primjer, kao što je zikr. A? Zikr. Dakle, ne samo ne mislim samo na spominjanje da govori subhana alhamdulillah, već da se seća Allaha, da razmišlja o Allahu, da rado voli, da priča o, o Allahu, te bareke tada. Dakle, ovo je isto jedna stvar, sigurno ste vi to primijetili, braće, nekada, dakle, se, što sedne sa njim, sve, samo se radi o islamu, o Kur'anu, o sunetu, o ummetu, o muslimanima, o davi, Dakle, samo o tome priča. Dakle, onaj prvi, jer je učinio teobu, pokajio se Allahu Tebarek Tala za svoj džahilijet i, i, i na čemu je bio prije. Allah je obriso njegove grijehe, njegovo neverstvo zamijenio dinom, imanom, teuhidom. I zbog toga, dakle, on voli da, da govori o Allahu, rado priča o Allahovoj vjeri. Svatate to. Međutim, nakon toga, on počne da griješi, počne da se pravi pametan sve dok se ta, ovo svetlo dok ili ne oslabi skroz ili dok se u potpunosti ne, ne ugasi i on ode putem koji nije put Muhameda se sveme. Svataš to? Zbog toga ima braće koji su na, na ovome. Rado priča o islamu, rado priča o Allahu. Ne zna on dakle, možemo pričati o, o, o futbalu, o sportu, o, ali to je ono samo usputi dosadno ali o islamu, dakle, svoje svednog mu'mine da voli da priča o svemu onome što se tiče, dakle, la, la ilaha ila što se tiče mu'mina, sada tebo barek Allah fikum. A? I dakle, ovo svojstvo koje izgubi Boga mi nek se dobro proispita šta je sa njim. Svatate. Dakle, da nije poklekno, da nije da nije izgubio taj sebat, kako se kaže, dakle, tu uh, tu čvrstinu, jel, tu poštovanost, jer hamu kella na, na, na tom putu. Svatate ovo barek Allah fikum. Nam, to bi bilo još korisno da spomenemo. Dakle, sve ovo korisno, subhanala, međutim, nemamo ovaj puno vremena. La haule vela kujete ila billah. Subhanala kaže, a iša radijallahu anha, <clears throat> odnosno prenosi ima muslim, hadis u kojem se spominje, u kanet Aisha, iša, i da amilet uh, el amel lezemethu, dakle Ajša kada bi počela da čini neko, neko dobro djelo, onda bi smatrala kao da joj je važi. Dakle, toliko bi se trudila kao da joj je važi. Dakle, mnogo je suneta, mi kažemo nisu važi, kao na primjer 12 rekiata dnevnih suneta, jel? A? I mi kažemo nisu važi, svatate. Međutim, Ajša kada bi počela da čini neko djelo, onda bi ga činila da bi čovjek pomislio da, je, da se radi o važibu, subhanala. Wallahi ja lično poznajem neke braće da ja Allah, molim Allah da ih učvrsti na tome. Koji se nije zarekao da posti Davudov post. Dakle, nije rekao, zarečujem se Allahu da ću posti. Onda postaje vađib, svata se. Postaje mu vađib. A? Morao bi da se otkupi ako bi prekršio tu, tu svoju, kako se kaže, taj svoj zavjet, jel? A? Nije se zavjetovo. Ali posti već godinama Davudov post, isto kod da se zavjetovo Allahu, kod da se zarekao da će to raditi. Svatate ovo, barek Allah, fikum. I vallahi kad vidiš te ljude, stari ljudi, stari ljudi, dakle, stari od nas, mladi. <laughs> Jel? Kako on to podnosi, Allahu ekber? Gdje god je na putovanju, dođe kod tebe u zijared, na konak, on kaže, ja sutra postim. Kako, šta? Sutra je, dakle, drugi dan, jel? Svaki drugi dan. Žabe, tako sam se Hoću to da radim. Mada se nisam zarekao, jel tako? Svatate ovo barek lafiku. Molim Allah te barek da ih učvrsti. Molim Allah te barek da učvrsti nas, braćo, barek Allah, i svakog muslimana. Molim Allah te barek da nam podari ovaj sebat, da budemo čvrsti, dakle, da se, da se ne uplašimo i da i da ne pametujemo puno, svatate. Wallahi nema pametovanja, vjeri, radi ono što ti Allah naredio njegov postanik, nemoj petljati, nemoj se oslanjati na svoju inteligenciju. Svatate, da ti uzmeš sada nešto kužiš, da kažeš pa ovo je veća korist, veća je korist da skratim bradu i da radim u nekoj firmi, ja ću tamo njih daveti. Nećeš ti njih daveti. Čim si ti još išao bradu, oni su tebe i te tekako nadavetili. Svatate? Svatate ovo. Oni su tebe davetili, njihova dava je uspješnija nego tvoja. Ja mi skin. <laughs> sada da obare kalafiku. Molim Allah da nam oprosti svima naše grijehe. Molim Allah da oprosti svim muslimanima. Molim Allah da podigne zastavu teuhida i džihada visoko iznad svih zastava. Allah će pomoći ovu vjeru tako mi Allaha u to. Dakle, niko od vas ne sumnja, ja znam niko ne sumnja da će Allah pomoći ovu vjeru. Radi se dakle o našoj ličnoj koristi. Hoćemo se mi priključiti tu da se sakrijemo pod Allahovu milost, a? ili ćemo negdje sa strane pametovati dalje la haule vela kuvete ila bila. Da vas Allah nagradi na, na slušanje halalite što sam udulio što će imati Allah nagradi svaki dobro. Awa ma yuhdika hadal jabautu Awa ma tubsiru fi shishani dhulman Awa ma tubsiru